Egun hon, goizoz lan ilajuiteko iparlatzeko lepuen nahi gaiteko plazea dut, hau edera denina bereziki. Berten oian, otorabo ikusten dut beste juiten azparne eta baiunat buz. Goizeko sortzietan eta restiko lau eta ikrat, baiunan agitzen denak, badu pazientzia galtzekua. Otoak uskuz-uskui bilten behitia, egunoz, goizetarratz. Gentia kesu da, obrak beitia bazterotan, zubuara egite, trangide egite eta beste. Hogei urtez, berrogei mila bizizale berri heltu da ipar euskal erian. Bako txa behoto haikin, zumbat ibilngailu habu egiten du horek. Eta denako, berbidetaik igan behar, bertenoetan. Garraioak aipatzen dienin, behan tahan diahartu du luraldiak, du Kronika hau izkibatu hain zin Andre Garreta, Bayonako Merkatal Kambiako lehendakaian agiria jakurri dut. Garra pakatu behar die, hamar langile beno habo dien enpresek eta barnekale kueke. Hitzartu fiskalitate pakta hautse denez, hama urten gainean pakatzeko ordez, la urte barne pakatu beharko die Garra hoi, ondoioz, hogei miliuko holdup bat aipatzen du, enpresa eta emplegazalen izenian. Esentza baizik kontatzen badut, hilabeteoz berin eta berroita hamar euro enplegatzen dut esantzan. Urtin hiu mila euro ketan juten zait. Kontulariak egiten hasten banize, ipar eskaleriko jentetzen euneko berro geia aktibua bain bada, eta oita hamar kilometra junjin egiten badu otoz egunoaz, bi milio eganik gastatzen dutu egunoaz bidetan. Hamar egunez, hogei miliok, guke eta urte batez, sortzi ihun milio euro esan zan juiten da. Parte handiena lanila juiteko, agian bai hold up hitza egokida aldihuntan. Oarta ziber da, hiutanogei garen eta hiutanogeita amargaren hamarkadan, trenien tenoiak kamiatu zutiela, tenoe ez egokiak sari zutien, jentek otuak karditzen lanila juiteko, eta diezelak prefosta. Memento hontan ikusten dugu garraioetako zerbutsu pibikoak dezegiten aideela aitzina. Ebentik aitzina, segur dena, garraioak beste maneaz ikusi eta pentsatu beharko dutugula denek. Autobus lineaik ezpeita istan batez iparlatzetik iganen, jarraikiko dut berbidetik. Eta bidian, iholdiko ardi tropa bat, eta badia lusia korrenti, agitzen bat ebiderditan amiatuko dutut zega iza ederra kabalik kanpoat elkitzen ikustia. Adia, ja, eta bideun horroer.